Cukup. Kalau sebenarnya tadi saya bisa dilanjut. Baik. Fakat akhbar akhbar. Bagaimana datang malam dari arah sini. Eh, kemudian. Siang pergi dari arah sana. Dan telah terbenam matahari. Maka. Sudah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Itu ukuran yang benar. Tapi kalau dipastikan dia. Ada tempat waktu. Pada saat yang. Eh, memang waktu berbuka. Dan tidak apa-apa. Dia mendengar dari radio. Apakah boleh bersabar hari Jumat? Yaitu berangkat ketiga setelah adat Jumat sehingga apabila mengikuti Jumat akan terlambat dari kendaraan tersebut. Tidak apa kalau misalnya uh, dia butuh bersama dan sudah niat untuk sahabat, maka tidak apa-apa. Cuma asalnya, orang itu kalau sahabat, mencari waktu-waktu tertentu. Dan Nabi SAW biasanya sahabat di hari kami dia berangkat hari kali. Kalau misalnya ada suatu pendidikan besar atau suatu satuan yang akhirnya eh, dia punya alternatif bagusnya dia sabar walaupun bukan hari kali, tidak apa-apa. InsyaAllah ta'ala tidak apa-apa. Nah, kalau dia tidak salat di masjid, tidak apa-apa. Doa setelah salat fardu, hukumnya tidak. Lalu kapan saat yang baik dalam berdoa? Saat yang baik dalam berdoa, satu. Antara Adam dan Komen. Termasuk doa mustahil itu. Kedua, pada saat sujud. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Abu Hurairah, "Wahai muslim, aqrabu ma baina al-'abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid." Fakir fihi ila doa. Ketika seorang hamba dengan Rabbnya, dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Tempat yang ketiga, karena sebelum salam, setelah tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam mengajari tasyahud kepadanya, "Tsumma yatakhayyar min as-su'a ma syaa'." Beri hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia inginkan. Kemudian tempat mustajab yang lain, sepertiga malam terakhir. Ya. Dan diterangkan dalam hadis Aisyah dan lain-lainnya, Inna Allah tayyibin bila sana dunia di sini sendiri al akhirah. Kemudian Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kemudian berkata, berfirman siapa yang berdoa, maka saya akan kabulkan. Siapa yang meminta saya akan memberikan. Di waktu mustajab untuk berdoa. Waktu lain, adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat diperselisihkan di mana waktu mustajabnya. Ada mengatakan semua Jumat dan terbit matahari sampai terbenamnya. Ada mengatakan ketiga Jumat uh, antara dua khutbah. Ya, dulu antara dua khutbah di situ berdoa waktu mustajabnya. Ini memang ada hadisnya. Hadis dalam berlayak muslim, tapi dikritik oleh Imam Zahra Putih, dilemahkan oleh Imam Zahra Putih, tetap berjalan dari jalan makramat bin Bukaid dan dia tidak mendengar dari ayahnya. Dan Syekh Muqtil sendiri melemahkan riwayat ini. Ya. Nah, yang tepatnya pada hari Jumat, tempat mustajabahnya itu adalah setelah setelah salat asar Al-Mukaid terbinam di mana Maka berbanyak di sini doa. Ada waktu di situ, kapan orang berdoa pas waktu mustajabahnya, maka akan dibangunkan doanya. Ya. Ini uh, beberapa perkara Kemudian juga di dalam sahab, doa itu adalah doa yang mustajabah. Dan ada yang terikat dengan waktu. Itu terikat dengan waktu-waktu tersebut. Terikat dengan tempat. Misalnya kalau haji, di Tawfah dan Marwah. Kemudian ketika uh, berada di Murtazan, di Murtazan. Kemudian ketika di Arafah. Di hari Arafah. Dan itu juga waktu mustajabah doa. semakin kasihan kepada suami maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar insyaallah subhanahu wa taala kalau kita melihat sejarah para perempuan sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah perempuan yang tidak pernah terdengar, terdengar ada keluh kesah atau yang dimisal dengannya dalam keadaan menghalangi ibadah suami yang ada. Apa itu berangkat jihad atau yang ini kami ini. Dan yang sangat menakjubkan di dalam hadis riwayat Muslim Putri Abu Bakar dari Allah Taala dan Hasyiah apa namanya? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia lain. Dia dia ini dari sebab Allah. Kata istri ini yang mencuci budaya rawat kita kemudian yang mengambil apa namanya uh, dan berjalan berapa kilo dia bawa dia kepalanya nah kita diharapkan juga memang tidak berkumpulan dan menunjukkan bakti kepada suami dan juga seorang suami punya dan seorang istri punya hak atas suaminya dan suami punya kewajiban terhadap istrinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa asyiruhun nabil ma'ruf dan bermuasyarah kalian hiduplah kalian dengan para perempuan dengan yang ma'ruf dengan yang baik Nah, maka semuanya harus tahu tanggung jawab. Bukan hanya istri saya dan muslim kita harus tersebut, tapi juga suami harus tahu tentang itu. Dan harus tahu apa tujuan dari nikah itu supaya lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus ada ta'awun yang baik. Wa ta'awun ala birri wa taqwa. Kalau menolak kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. jelaskan tentang yang dijawab ya. Nabi Abdad dan Abu Ishtar. Sering orang-orang menyimpan seperti sudah jelas ya. Nah. Dan kalau mengatakan sudah rugi mereka ini, itu adalah perkara yang tidak bisa dibenarkan. Saya sendiri mendengar dari Berapa kali Sheikh Ali Hasan datang dari kasih yang pertama? Kedatangan pertama Sheikh Ali sendiri. Tahdi keras terhadap isi yang keras. Kedatangan kedua bersama Sheikh Salim Al-Hilal. Juga bersahat di isi yang keras. Dan beliau memberi pelajaran perhaja. Saya yang kira dengan ahli kira. Kemudian, uh, yang ketiga, ditanya lagi Sheikh Salim yang ditanya, bagaimana kita isi yang keras? Kita boleh kita tidak ragukan ini yayasan Hizbiya. Tapi masih berjalan juga riwayat lah. Sunnah Kuruman yang Syiah Surah. Ya. Masih tergabung dari dari yang Syiah Surah. Apa di belakang tersebut? Perbukan Hizbiya. Nah, maka ya, seperti ini, Ikhwan. Tidak ada seorang itu. Menahan dirinya untuk menjaga dari orang-orang yang seperti ini orang-orang yang tidak mendengar dari para ulama. Dan dari dunia seperti itu, dia ada dalam kesalahan, ingatkan. Maka dia membaca orang-orang yang mengingatkan. Lalu kelamaan baru mengatakan rujuk. Jadi kan kembali dari masalah tubuh dia dan seterusnya. Allah bisa. Dan banyak pembicaraan tentang tersebut, cuma waktu Allah sendiri. Kita lihat pertanyaan yang lain. Apakah benar Syekh Al-Albani yang berkhusus tentang Allah di Adat? Ini orang dari awal kita ketahui orang yang tidak dianggap istiqamah. Dari awal. Ila al-Had, sampai tidak. Dan orang-orang yang mengatakan bahawa dia ini bagus dalam hadis itu hal yang sangat jauh sekali. Hal yang sangat jauh sekali. Saya tidak pernah membaca banyak cerita. Ya? Saya sebagian itu berikan kepada saya sebagian tulisannya yang bernama Masai itu. Saya berikan uh, tentang Masai. Saya orang ini jahil terhadap istilah Parunalah Ikhri. Kebanyakan hukum-hukumnya, ada dia mencari sahabatnya Syekh Adam Bani. Setelah itu datang dia Abdullah Ramadhan, dia berkata kultu, saya berkata. Nah, ini dari perkara-perkara yang belajar amanah ini. Kadang kadang hadisnya lemah, dikatakan oleh dia sahih. Sebab tidak nampak ilah yang tersembunyi. Dan nampak ilah yang tersembunyi. Itu banyak contohnya. Kemudian, uh, juga kerana tidak pernah dulu dengan para ulama, akhirnya takrib yang dibacara menyusun takrib itu amburadu. Ini semua adalah al-hadiyah jelas. Nah, لولا النبي صلى الله عليه وسلم قتل لمن يسر بكم ولولا rangkuman-rangkuman kita akan hal yang terbaik. Jelaskan tentang lemahnya orang ini dan sisi orang ini. Kita dikembangkan dulu. Belum ada waktu jam. Apa kemana Syekh Al-Albani? Wujud kiamat itu. Syekh Mubin rahimahullah beliau mengatakan Syekh Al-Albani wujud kiamat. Dan uh, bukan hal yang terlarang kalau misalnya ada beberapa muyajid. Ya. Dan para masyarakat yang lain mengatakan Syekh Limba muyajid di zaman ini. Ya. Dan Syekh Rabi sendiri mengatakan Syekh Mubir muyajid di Rizli Yaman. Dan memang dia muyajid di Rizli Yaman. Tanpa ada keraguan. Yaman yang sedemikian berupa dengan disebut beliau dakwah beliau rahimahullah selama sekitar 25 tahun subhanallah yang negeri yang sudah tersebar sunnah di negeri tersebut hampir setiap kota ada murid beliau nah orang yang membatal sewaktu sibuk

حديث أبو هريرة رواية مسلم تقول إن الشيطان شيطان itu apabila anak Adam sujud, berarti sampai silau dia sujud, maka syaitan lari dalam keadaan menangis. Dia berkata, anak Adam diperintah sujud, dia sujud. Ada pun saya, maka dia dapat surga. Ada pun saya, saya diperintah untuk sujud, saya tidak mahu, maka saya dapat surat. Okay. Ini keutama sujud silau. Tapi, sujud silau ini, ayat-ayat yang dibaca, itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Berapa jumlah titik kilawah itu? Kalau anda melihat Mus'ad, itu memang ada 15 ayat. Itu ada tandanya. Cuma itu dalam keterangan orang-orang yang memberikan tanda, itu diambil dari buku itu. Kalau begitu pembahasannya sudah masuk ke dalam pembahasan itu. Dalam itu diperselisihkan berapa lekat ayat yang merupakan titik kilawah. Tentunya untuk menentukan kita melihat dari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau titik kilawah. Dan dari dari hanya disebutkan dalam empat tempat saja, tujuh tilawah dalam hadis yang sahih. Tempat yang pertama di surah Sad. Surah Sad. فقر ساجدا ساجدا وانام ya. Jadi ayat ini, syirk lawan. Kemudian surah yang kedua, Yasin surah An-Najm. Yasin surah An-Najm. Kemudian surah yang ketiga, di surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyafat Dari Taman Al-Insyafat Sampai atas Situ ada Sebelum hati ini kita ada sisi tilawah Cerapkan dia sisi tilawah Nah Kemudian yang keempat di Surah Al-Alaq Di akhir surah Jadi empat tempat Al-Najm dan Surah Al-Alaq Dua-duanya di akhir surah Kalau di akhir surah Begitu sisi tilawah disunnahkan Sebelum dia rukuh Dia baca dulu ayat pendek dia baca ayat pendek supaya ada waktu untuk orang yang sujud ini bangkit ya, dan sujudnya sehingga dia rukuk ya, kita ikut kepada iman nah perkara berikutnya yang berkaitan dengan sujud tilawah yang mungkin tutupkan apakah ketika sujud tilawah itu uh, dia baca takdir ketika turun atau tidak Kemudian dari pendapat para ulama bahwasannya membaca takbir atau tidak disyariatkan membaca takbir ketika sujud tilawah. Jadi kita baca ayat silawat sampai Azazir saja. Azazir dan tidak membaca takdir. Demikian pula bagi dia tidak membaca takdir. Memang ada hadis mengatakan nanti takdir. Tapi itu dari jalan Abdullah bin Umar. Al-Umari meruaskan dari eh, apa uh, namanya? Meruaskan dari Ubaidillah bin Abdillah dari Nabi dari Ibn Umar. Dan ruas Abdullah ini meruaskan dari baik. Ah, saya eh, cakap lagi. Eh. Dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nabi. الأنبياء يقول ما حد يقول ويوم يرسل روايتنا أبين الله لرماده هي الشيء ما كان حكم روايتنا إذا كان بقى حديث منكر جدو سبقى حديث منكر دام على الوريد في المحيط هي جريت وكيف جاب الغاز على من سجد جلاوة على سورة السجدة يقول لك الشباب كان سجد في كده حديث حديثنا لما والمان يتراجعون على الحافظ لا وقت في البال صحيح امام أنا صحيح ذلك ربما ثانية عدد بنا بطالب سنة بروايتنا على الإمام الصحابي لا السلف مشكل الآثار إذا سلفنا الحسن tapi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Alasan bergabung mendirikan partai tersebut. Saya berdasarkan Fatwa Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Imbah bahkan dengan disertasi S3 dan dipimpin oleh sesatu selambat jelas yang tidak berubah apakah orang tersebut kumpul dengan perempuan muslim bisa dikatakan menteri iya ini muktadik pak nah tidak ada salah di masyarakat parlemen itu diantara ukuran menghukumi dia salah dia bukan Abdurrahman Khalid ينظم الشيخ حكم المبتدئ ان ثلاثة آلة في اليوم لا ثلاثة ما تضطرنا اليه نعم لا ثلاثة ما تضطرنا اليه ثم تكتب وينطبق هذه اصول يكون مبتدئ ولكن أو بردفات المناسبة التي قد نشيد من الفيلم الليلية نحن استخدام kebiasaan ahli tidak ada. Itu membenarkan apa yang dilakukan sekali-kali di kalimat yang kira-kira sama bisa diarahkan kepada apa yang diinginkan. Ini hmm, saya dengar. Yang diriwayatkan oleh Muslim artinya tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Kalau neraka hadis. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Allah dan saya tahu ini. Oleh ini kan dengannya, sebelum terbitnya matahari, itu waktu terlarang menginginkan salat sunnah waktu terlarang dua ini sebelum terbit maka setelah terbit itu waktu terlarang melakukan salat itu tadi periksa kembali ya konteksnya saya hanya tidak seperti itu konteksnya Jelaskan ciri-ciri istri yang salih. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, hal tersebut. Ada beberapa perkara. Di antaranya saat kepada suami. Kemudian dia pandai membantu apa eh, meringankan uh, beban suaminya. Maka nah, itu dari sisi pekerjaannya. Kemudian paling pentingnya lagi mengatur rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, memperhatikan pendidikannya. Dan itu asal tugas dari perempuan. Dan itu perempuan asalnya tinggal di rumah. Itu asal. Tidak keluar dari asal ini kecuali dengan kudur yang terkenal. Dalam Al-Quran dikatakan waqarna fi buyuti kunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Tinggallah kalian di rumah saja. Perintah. Jadi kan wajib. Akan wajibnya mereka tinggal di rumah. Tidak ada alasan keluar kalau ada untuk syar. Kecuali kalau ada untuk syar. Baru boleh keluar. Nah, mata kami adalah di rumah apa lagi? Sudah sebagai ibu rumah tangga. Tandanya banyak memilih anak-anak ini. Kemudian juga istri-istri yang salihah adalah perempuan yang senantiasa dia dengan menuntut ilmu. Ibu dengan menuntut ilmu, menyebutkan keluarga dengan ilmu, ini adalah eh, sifat uh, yang sangat terpuji. Bagaimana menjelaskan sifat riak? Cara menjelaskan yang pertama, dia harus tahu bahawa amalan itu harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, lagi dia beramal, jangan memandang kepada manusia. dilihat oleh manusia atau ingin merasa dikatakan begini. Anggap saja semua itu tidak ada. Nah, anggap saja semua itu tidak ada. Berapa saja berjalan, insya Allah salah. Itu adalah perkara yang baik. Melati diri, mengikhlaskan diri. Dan, dan dengan sendirinya, hal tersebut akan hilang. عند إمام الدار القطني إمام الدار قطني لولا تبليع ابن الحسن علي بن عمر دار القطني بليع لدى الإمام بتاعه دريد إمام الجرح والتعليم بكر إلى نعم أبراني الورد يا شبايا sampai dalam hadis bilang ini hadis itu dan buku beliau jilidnya sangat tebal dan sekarang sudah dicetak sebelah sini dan belum selesai itu beliau imla dari hafalan maksudnya beliau baca muridnya nulis itu dari hafalan dari hafalan ini satu hadis saja ini menunjukkan hafalan orang ini luar biasa apalagi ini semuanya dipulis demikian banyak nah tunjukkan الظن يقولون له الطريق الأول عذاب كان كلام المحرم طبعا الحديث لا يدخل الجنة ولا الجارية إلى ما تصدى أنس بدينة لما قسم إلى ما تصدى وكان في يدنا والصدى أنا والجارية لا أبي maksudnya berzina itu itu anak yang muncul dari hasil perzinahan biasanya Karena perzinahan namanya dari hubungannya dosa. Karena asalnya dari ayat yang tidak baik, maka kebanyakannya, kebanyakannya, rata-ratanya, ya seperti itu juga hasilnya. Suatu yang tidak baik dan kebanyakannya bisa menyebabkan dia masuk dalam perkara yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini, ya? jadi hukum kebanyakan. Adapun mengatakan uh, tidak masuk surga masukkan ini, itu tidak. Tapi rinci ya, seperti yang dikatakan yang tadi Allah Taala. Apa kesalahan yang pernah melakukan Tafayyur? Meminta rukia Punya bertobat Karena tidak tahu Bisa kemasukan ke tanpa hisap dan tanpa ada Dalam hadis itu disebut dalam bentuk umum Sebut dalam bentuk umum Apakah dia tahu atau tidak tahu Nah, tapi itu keutamaan khusus bagi orang yang memiliki hal tersebut. Tapi mana-mana yang diharapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak tahu, dia dimaaf tentang hal tersebut. Anda pernah dengar kisah tentang seorang perawi katanya namanya Imran bin Kepang. Bagaimana kisah ini? Kalau benar saya jelaskan. Memang yang sekarang ini, asalnya ahli sunnah. Dia ini dari seorang perempuan berpemikiran khawarij. Berpemikiran khawarij perempuan ini. Kita katakan jadi kaidah nanti terawai masuk pada sunnah. Gitu. Maka setelah ini apa yang terjadi? Justru dia terpengaruh dari istrinya dan menjadi khawarij lebih betul dari istrinya. Sampai Abdul Rahman bin Muji yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia puji dalam beberapa bincir. Puji oleh Imran bin Hifan. Ini maknanya duduk, duduk dengan ahli gila. Duduk dengan ahli gila. hukumnya? Bagaimana hukumnya? Siapa tanya ini? Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna haq, inna haq, Mana haq sedih al-ajar fil Quran. Itu yang paling hak, ada mengambil pahala darinya, mengambil upah darinya, dalam pada Allah. Dan seorang sahabat juga pernah merugian seorang yang membaca al-fatihah saya sembuh, beri hadiah. Dan kami yang baik. Datang kepada Nabi, Tuhan ya Rasulullah, saya terima atau tidak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ambil dan jangan lupa bagian untuk saya. Nah, kemana hadis itu ya? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disampaikan bahawa pembagian hadis ahad dan mutawatir berasal dari ahli bid'ah. Apakah berarti pembagian ini salah dan tidak boleh dipakai dalam ilmu hadis? Dan pembagian, ada pun pembagian, itu pembagian asalnya dari ahli bid'ah. Seperti yang saya terangkan pada pertemuan yang telah. Tapi berhubung karena sudah tersebar pembagian ini, maka para ulama hadis tetap ada menyebut hal tersebut pembagian mutawatir ahad Cuma bedanya mereka hanya menyebut, menyebut saja perbedaan dari sisi riwayat. Tidak berkaitan dengan masalah ahdab hukum. Perbedaan dari sisi riwayat. Nah, itu pun ulama ahli hadis yang belakangan. Ada pun ulama terdahulunya, itu tidak ada yang menyebutkan tentang pembagian mutawatir sahih. tidak. Apakah ucapan ini benar? Ini sebenarnya bisa diukur benar atau tidak dari kaidah-kaidah yang kita sebutkan kemarin. Ya. Orang yang keluar dari sunnah itu harus tahu kesalahannya apa. Ya. Nah, ciri yang diinginkan itu apa? Bentuknya kemana? Sebab kadang ada orang keluar sebagian, ada keluar secara keseluruhan. Kalau keluar sebagian, dia masih ahli sunnah. Nah, masih ahli sunnah. kita tidak boleh berpecah belah. Sebabkan adanya ustaz-ustaz yang bekerjasama dengan diatas Ia surat dan sohwa Ada para ulama yang membolehkan bekerjasama dengan diatas Apakah ini kita bagaimana? Dan harus diketahui ya bahawa Bentuk kerjasama yang diinginkan kemana saya sudah terangkan Ya, kalau dia biasa sisi dia, seperti siap lewat dan sofa ini, biasa sisi dia sendiri. Maka, tidak ada kita punya hubungan kerjasama dengan dia dalam bentuk menerima sumbangan rinciannya tersebut sampaikan pada pertemuan yang terlarang. Nah, adapun kita tidak boleh berbeda kerana masalah ini ini adalah perkara yang salah. Buktinya saja, dia ya autor dimanapun dia berada dia memecah salah ini. Dan ini sudah cukup sebagai bukti bahawa ini yayasan dengan yayasan tidak baik. Bukan cuma di Indonesia mereka berbuat seperti ini. Ya, di Yamannya, di Kuwaitnya, kemudian di Bangladesh, terus sekarang di Perancis, di Inggris, di Amerika, dan di Amerika kaum Muslim ini terpecah juga gara-gara ini. Nah, tahu ini. Lah.